Issa wasal il-ħin tal-prova. Mument li jilni nistenni ferm. Jekk Kerry taħseb li laħqet ċimkien, għarrala. Għamel dak li għetlek. Ittila fuq u ħassar kull dokument li hemm. Wara għati ċans lil Kerry toħroġ għal break Idħol fl-uffiċċju tagħha u israq l-external hard disk. Wara għaddi kollox lili. U jekk jaqbduni? Jekk taħdem b'moħħok, m'għandhomx għalfejn jaqbduk. Illum, il-battalja bejni u bejn Kerry tieqaf hawn. Min huwa l-aqwa minna t-tnejn iħawwel. Meta Miss Manduka ddaħħal xi ħaġa f'rasha, tibqa' tibqa' sakemm jirnexxilha tasal fejn trid. Naddu lura l-Villa Sunrise, il-villa ta' Rosie, oħt Mary Manduka. Rosie kienet għadha ma tafx għalfejn oħta Mary kelmita kif kelmita l-ġurnata ta' qabel, biss kienet deċiża li tara ftit x'ġara eżatt biex oħta kienet qed titratta b'dan il-mod. U jien naf xi ġrala ċar, xi kultant ma tistax teħdilha kopja lil oħti. Xej ma qaltli, wasalt minn taslima għax mort nixtri xi ħwejjeġ u f'daqqa waħda bdiet takkużani li jien mara ħażina u li nitkaża bħaddieħor u għamilt bħalhom. Ma nafx hemm minni. Issa l-bieraħ wara li tatni ħasla kif tmiss il-liġi u li jien stess għadni ma nafx għalfejn, telqet il-barra u qabel xi nofs il-lej ma daħlitx. Wasalt? M'għedtlix li kellek toħroġ dal-għodu? Omtu ma sibtikx hawn? Allura? Isma, inti sta tgħidli xi ġralek? Il-biraħ tajtni tajira number one. U llum bil-kemm trid tkellimni? M'għandix raġun jew. Jekk forsi xi darba tgħidli xi ġralek, inkun nista' ngħidlek jekk għandikx raġun jew le. U ejja Rose, tila biex tal-fidila miegħi. Possibbli ma tafx x'ġara? Le ma nafx! Li naf fiż-żgur hu li lbieraħ jien qlajt tgħajjira papali minn għandek, intortament, u s-sabiħa hi li m'għedtlix għalfejn. Taf li kellek il-wiċċ li tgħajjarni mara ħażina! Jekk veru hekk int, x'tippretendi li ngħidlek? Iiii! Kont se ngħidlek x'jien! Aħjar nikdem ilsieni ara! Aħjar forsi taqta' xi biċċa minnu barra. Ara Mer, ej naqtu dal-paroli fil-vojt kollu u għidli xiex jafek ġara. Trid tkun taf ġara? Avolja diġa taf ta' għax kieku ma tafx int. La jafu tal-aġenzija u lanqas naf jien. Tal-aġenzija? Tal-aġenzija minn huma? Serena, Carrie u saħan sitra anka Om Carrie, Mary Gold. Jien l-unika waħda li ma kontx naf, imma issa Nabta Rose. Tista' ruħom na tgħid li x'ġara għax ser tinqata' li xivina. Tidbaqbaqx ros ruħi. Issa iktar trid toqgħod attenta. X'inti tħawwat? Ħanejdlek ta' u wara naraw minn minna qed iħawwat. Metlix ros. Metlix li li tqila. Ah, xett! Tqila! Min? Jien? O mela jien! Irranġak, Charlie, he? Tista' tgħidli min qallek li jiena tqila? Kont l-aġenzija u smajt lil Om Kerry tgħidlek fuqek. Diġà bdew jitkellmu fuqna? X'mistħija Ros! Se ġġibni fil-sin in-nies! Skużi ta', Mhux se nġibek f'ilsien in-nies xejn. Jien mhux veru tqila, u qabel ma nsir naf għalfejn omm Kerry qalet din il-qlajja fuqi, mhux se noqgħod bi kwieti. Xiex? Jiġifieri int mhux veru tqila? Int bis-serjetà? Jien tqila? Imma stenna waħda. Jekk m'intix tqila, mela għalfejn il-bieraħ qed li li mort tixtri l-ħwejjeġ u li issa għandek bżonn ħwejjeġ ġodda għax qed titqawwa. Veru li qed nitqawwa, Imma xed nikol kull ma nara qudiemi, mhux għax jien tqila. Eh, fimt, fimt. Int fimt, imma jien għadni le, għadni ma fimx għalfejn om Kerry għalet din it-tip ta' qlajja fuqi. Fuq persuna li għaqqas biss qatt ma ltaqgħet magħha. Ara sejra sal-aġenzija, ħankellem il-Kerry, għax jien li li ħadd ma jagħmel il-bżiq fuq imnieħri. Iva x'ser tagħmel Rose? Ngħaddu lura għall-bini tal-Actors Talent Agency. Martes għamlet dak li qaltilha biex tagħmel Miss Manduka. Telgħet fl-offiċċju li jinsab fis-sular ta' fuq nett, ġewwa l-aġenzija. Irridek taċċessa il-kompjuter li hemm fis-sular ta' fuq net. Fihem id-dokumenti kollha tal-Aġenzija. Aqbad u ħassar kollox. Inħassar kollox, intaf x'intajt. F'dak il-kompjuter hemm l-informazzjoni kollha dwar l-atturi tal-Aġenzija. Għamil żmien twil naħdem hemm, naħseb naf iktar minnek x'hemm u ma hemmx. Dak parti mill-pjan. Kif lesti tħassar kull tip ta' informazzjoni, niżlet isfel fl-uffiċċju ta' Kerry, li matul dan il-ħin kienet qiegħda fuq break. Kif tlesti milli tħassar kull ħaġa li hemm fuq dak il-kompjuter, irridek tinżel fl-uffiċċju ta' Kerry. Hemm issib hard disk li fiha l-istess dokumenti li fih il-kompjuter. Il-hard disk tintuża f'każ li tinqala' xi ħsara fil-kompjuter biex b'hekk ikunu jistgħu jaċċessaw id-dokumenti minnha u b'hekk ma jkunu tilfu xejn. Imbagħad għaddi l-hard disk lili. Jien nagħmel kopja tad-dokumenti kollha u mbagħad nagħti titwila lil Kerry. U hekk il-pjan ta' bejn Miss Manduka u Marta sseħħ. Pjan li sewa 40,000 ewro lil Miss Manduka u t-tradiment ta' Martes lejn ħabibitha Kerry. Għadda l-ħin, Ortensja telgħet fuq, fl-uffiċċju ta' fejn kien hemm l-informazzjoni kollha ta' din l-aġenzija, minħabba li Kerry bagħtitha biex iġġib xi informazzjoni fuq ċerti atturi. Biss, fil-ħin u l-mument, Ortensja ndunat li l-informazzjoni kollha li kien hemm fuq dan il-kompjuter ma kinitx għad hemm. Hawn x'ġara? Aħjar ninżel ngħid lil Kerry, ma mmurx neħel li missejt xi ħaġa jien u telaq kollox. Sakemm kien qed jiġri dan kollu, Kerry kienet qiegħda fl-uffiċċju tagħha tisma' tgergir ta' Rosie u oħtha Miss Manduka. Mhux sew gidbet fuqi hekk hux? Ma gidbitx Rose, ħallini nfehmek. U ħallini minnek. Issa kieku flok oħti semakom xi ħaddieħor, x'kien jiġri? Ħaddieħor ma kien ser jagħmel bħal oħtok Rose. Ma kienx ser jiġi jissemma wara l-bieb. Għandi kull dritt. Jien għat għandi ix-shares għaw ġew. U waqt ħadin ta' shares mis manduka, biddel fit id-diska. Diġa għettilkom, kien hemm nuqqas ta' ftehim. Ommi ridet tgħid li Rosina Stellina Aquilina, in-news announcer ta' Kottoner 98 FM se jkollha baby, u biżbal qalet Rosie flok Rosina, m'għandniex xi ngħidu mis Manduka. Int kont qed tissemma hux u ħawat l-istorja iktar milli kienet imħawda. Ker, x'biċċa ġrat inna? Ġar ortent. Tlajt fuq biex inġib l-informazzjoni li tlabni int. Imma fil-kompjuter m'hemm xejn. X'ġifieri m'hemm xejn? Iġifieri xelt il-kompjuter imma m'hemmx files, xejn, telaq kollox. X'inhu? Sten, qed niftakar. Għandi l-external hard disk, fija għandi kopja ta' kollox, ħantijielek. L-external hard disk. Ortenz, għajat lil Serena. Ħaduni l-external hard disk. Xi ħadd tagħmel dan kollu b'intenzjoni. L-ewwel ħassru l-files ta' fuq, imbagħad ħadu l-external hard disk. Mur għajat lil Serena. Ok, ok. X'ċara kedi? Fimtek sew jien? ħadu kollox mis manduka, kollox. Fek il-kompjuter bħalma ta' finti kien hemm l-informazzjoni kollha fuq din l-aġenzija. Issa s-sena għamel. X'ġara kier? ħadulna kollox seren, x'biċċa ġratilna. L-informazzjoni fuq din l-aġenzija ħaduha kollha. Xi ħadd għamel hekk apposta. Lanqas l-external hard disk ma nista' nsib. Jien naħseb aħjar immorru Rose. Żgur li Carrie bħalissa m'għandhiex moħħna. Hekk jew hekk, dak li kellek tgħidilha, għedtulha. Stenna, ieqaf hemm Mer. Issa wasal il-ħin tal-verità. Il-ħin li intu l-oħra tħallsu għall-għemil tagħkom. X'int tgħid, Seren? Smajthom jikkonfoffaw ftit tal-ġimgħat ilu care lil din u lil Martes. Miss Manduka qalet lil Martes biex tħassar kull informazzjoni minn fuq il-kompjuter ta' fuq u tisraq l-external hard disk u ttiha lilha. Giddieba! Iva, giddieba jien? U nkun qed nikdeb ukoll jekk ngħid li kien bi ħsiebek toffri l-informazzjoni lil Kerry sabiex ta' parti ta' għajnha u fil-fatt tkun qed tużaha biex iċċedilek postha? U ħallina minnek mer. Giddieba. Biex nurik kemm minix giddieba, hawn ħa. Ker, f'din l-external hard disk għandek issib l-informazzjoni kollha li hemm fil-kompjuter ta' fuq. Illum stess setlek biex toqgħod attenta minn martes ker, immint ma rix temminni. Jiġifieri int kont taf dan kollu? Ovvja, smajthom jitkellmu bejniethom xi ġimgħat ilu, kienu barra u ma ndunawx bija. Imma jekk taħseb Miss Manduka, le, anzi, lanqas irid inkompli nsejjaħlek hekk, jekk taħseb mer li int l-unika persuna li moħħok jilħaqlek sejra żball. Kif sirt naf bil-pjan tagħhom ker, mort nixxi external hard disk u għamilt kopja tad-dokumenti kollha fuqha. M'għandniex xi ngħidu, La Martis u wisq anqas din ma kienu jafu li jien naf b'kollox u llum dak li ġara. Martis neħħiet id-dokumenti kollha mill-kompjuter u serqet l-external hard disk tiegħek mill-uffiċċju tiegħek stess u int minn għalik li Martis hija xi ħabiba gwappa! Imma jien ma kakk iktar minnek Sinjura Mary Manduka! Min għalikom li kontu ser tħallu lil Kerry b'darha mal-ħajt immarralkom! Veru dan li qed tgħid Serena, Mer? Veru? Iva, iva veru. Int, Miss Manduka, int? Kont int stess li offrejt li l-pożizzjoni u kont lesta li terġa' toħodli li lura. Dan kollu għax indunajt li għamil żball meta int irtirajt minn xogħolok. Ortenzja, murrejat lil Martes. Jekk ma nagħmilx din il-ħaġa issa, ma nasal biex nagħmilha qatt. Grazzi ta' kollox, Merta! Imma l-bambin rrid li jlaqqani ma' xi ħadd bħal Serena. Għal dawn l-aħħar ftit sigħat kont qed naħseb li Serena mhux vera kienet tismani bħala ħabiba tagħha, imma jekk kien hawn xi ħadd li veru ma kienx qed jismani bħala ħabiba, dan ix-xi ħadd kienet Martes. Ridni xi ħaġa? Iva ta, aqbad l-affarijiet tiegħek u xkanal il barra! Skużi, Smajta x'qaltlek, aqbad l-affarijiet tiegħek u xkana l barra minn hawn! Nafu b'kollox Martis, bil-pjan tiegħek u ta' Miss Manduka, inutli tkompli tilgħabha ta' bela, imma jekk taħseb li l-pjan tagħkom irnexxa, sejra żball, anzi, sejrin żbaljati. Smajtni x'għedtlek Martes, itlaq 'il barra! Jekk ma tkunx tlaqt minn hawn sa kwarta oħra, inċempel il-pulizija. Ok, ara nisejra, bisek qed taħsbu li rbaħtu intom serin żbajjati, int l-aktar seren. Tipprova tiġbor ġieħek, int mhux ukoll bejt minn kari? Issa inti miss, Aziza Merimanduka. U int magħha Rose, aqbżu lil barra minn hawn. Hawnhekk ejja kemm trid mer, għax int għad għandek ix-shares hawn ġew, imma lejn l-uffiċċju tiegħi tersaq qatt iktar, fhimtni? Tersaq qatt iktar! Ok, ok. Irringrazzja lil Bambin li mhux ser nieħu passi bil-ġustizzja. Issa aqbeż il-barra! Ok, ok. Imxi Rose. Qed tara x'ġara mer, bil-bużullotti kollha tiegħek? Issa bli għamilt, Żgur li l-pożizzjoni qatt mi se terġa' tkun tiegħek. U jien fejn kont naf li kien ser jiġri dan kollu? Dak li żball tiegħek int għax ma taħsibhomx. Issa imxi d-dar! Din l-istorja tieqaf hawn! Ma rridx nismi iktar bl-aġenzija u n-nies ta' ġo fiha. Ejj imxi! Grazzi Seren. Ta' xiex? Il-ħbieb mhux għalhekk qegħdin? Kellek raġun fuq Martes u jien jien emminta, afdajta. Kulħadd jiżbalja, l-importanti li għaraf l-iżball tiegħek. Seren, kont qed naħseb fuq Mikiel, ma nafx jekk għadux single jew hekk. Jaqaw! Forsi kelkom raġun intu Ġanni, forsi veru ħaqqu ċans ieħor. Aħna tajnik l-opinjoni tagħna, imma d-deċiżjoni fidejk. Jekk tara ħajdlu irrid inkellmu. U melek, forsi ma tax kifu fl-aħħar niżżewġu. Ħalli fidi, la naraħ ngħidlu żgur. U hawn, bil-għaqal, eh? Għaddilem li ma ngħidlekx. Ortens, mur ma Serena ħad komplu xi karti li hemm fl-uffiċċju. Issa b'martes neqsam minn hawn ix-xogħol iktar se jaqalura. Tinkwetax kier. Aħna hawn se nkunu, lesti biex ngħinuk. Vera Ortens? Ekku kier, u skużani tal-bieraħ Seren. Tinkweta xejn Ortensja, xi darba jew oħra mhux kulħadd ikollu xi argument. Tlaqna issa? Aħjar, għax hemm ħafna xogħol xi jsir, imxi ejja. Għaddi ġurnata xogħol għal dawn il-karattri tagħna, ġurnata li ma tantx ġabet affarijiet sbieħ għal ħafna minnhom, fosthom għal Martes, Serena, Miss Manduka u Kerry. Iva, ħabibti dik irrispondietek. Il-biraħ mort sa għanda, għax meta saret taf li qiegħda Malta, stednitni għanda. Kontili ħafna ma nara. U iva, l-importanti li għandek minn iżom l-kumpanija sa kemm tibqa' Malta. Naħjar minni, għax ma naf lil ħadd hawn. Daqt niġi lura lor, tinkwetax. Imma tini ftit ċans. Meta erġajt ġejt lura Malta, ġietni n-nostalġija ta' meta kont għadni żgħira. Nixtieq nibqa' ftit ieħor hawn. Int tafux, ħanħallik issa ta', qabadni n-nas. Anke jien, daqt nidħol norqod, kelli ħafna qadi llum. Iċċempilli għada? Iva, ħa, inċempillek għada. Good night. Good night, Teddy Bear. Dlon kif qatat minn Mamex, Ortenzi qabdet id-djarju tagħha u bdiet tikteb il-ħsibijiet tal-ġurnata li kienet għadda kif għaddiet. Għażiż djarju, għaddiet ġurnata oħra, ġurnata kemxejn twila. Min qatt kien jobsor li Martes u Miss Manduka kienu se jagħmlu daqshekk ħsara lil Kerry? Sewwa jgħidu li fil-ħajja ma trid tafda lil ħadd. Insomma, ma tantx għandi għalfejn ngħid jien, m'iniex nagħmel wisq aħjar, lil Lawrence qed nigdiblu. M'għedtlux li bdejt naħdem. Anzi gdibtlu u għedtlu li Serena hija ħabiba tiegħi u li ilna nafu lil xulxin, minflok ma għedtlu li hija kollega tax-xogħol tiegħi. Hemm bżonn nara x'nagħmel. Kif eżatt inbigħ d-dar ta' ommi, naqbad u nitla' lura l-Greċja l-aħjar. Jekk mhux se nagħmel hekk, ser inkun ta' dannu fuq ir-relazzjoni ta' bejni u bejn Lawrence. Għal-lum daqshekk, għażiż djarju. Nitkellmu għada. Et tara x'ġara mer bil-bużullotti kollha tiegħek. Issa bli għamil żgur li pożizzjoni qatt se terġa' tkun lura tiegħek. Et tara x'ġara mer bil-bużullotti kollha tiegħek. Ħissab li għamilt, żgur li l-pożizzjoni qatt mi se terġa' tkun lura tiegħek. Lura tiegħek, bejn il-lura, tara. Issa meta titħaq ti li l-aħħar biċċa issa qed tislowja bil-mod. Ajma. Ajma, portu tiżbiċċa. Ajma. Ajma. Mela ħantik l-aħħar lajn. Id-daħket tinkwetani jien. U intu qotem u tindaħalx jew qed tajr. Bħalma jgħidu ġan hi minu mejjet għal-qatra u minu mejjet fis-sakra! Ajma! Le ma ġitsew. Aħjar, għax hemm ħafna xogħol sisi. Aħjar, għax hemm ħafna xogħol xit. Il-lejl it-tajjeb. Dejjem tiegħek Ortenz. fl-episodju li jmiss. Għalek, jew ħatfuħ, Ħatfu! Anka jista' jkun mitta? Miet! Eh, miet! Dawn huma ster li smajna bjom kemm il-darba. La għares miżgejn! Huwa jitqgħod sejrek issa ta? X'għadek kifet li? U mhux hekk nibqgħu tgħid, tgħid mhux se nħallik tmissni. Int lilek min daħlek fin-nofs. Sa fejn naf jien fuq dik l-għaġba li qed toħroġ maħija qed nitkellmu. Għall-informazzjoni tiegħek, dik l-għaġba li qed joħroġ magħha ħuk hija jien. Tgħid li qalbi dan hu seren, ir-raġel li sejtini aħbar ħażina. U ħallik minn daw l-affarijiet int kemm temnu fi ħmerijiet. Skont il-kalkoli ma jidillix li fadal wisq futur għal din l-aġenzija. Diskrepanza ta' 100,000 euro. X'inhu? Mit-telf ewro? Jekk qed narafa sew, hija l-istess mara li kienet tippreżenta dak il-programm li kontu mortu fuq u intu serena. Min? Miss Manduka? Iva, dikki, Mary Manduka. Dan u aktar fl-episodju li jmiss fis-sensiela romantika L-Aġenzija. Nar it-tnejn li ġej, mis-seba ta' filgħaxija l qudiem